njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki ikaze ndwanya umuganiro wibadiki mu kiganiro cy'uyu munsi abanyagihugu bo muri komine gihanga intara ya bubanza bavuga icyo bibaza n'icyo kugwa ku myuzure ihora itera muri komine gihanga onera muco akaba ari je nabateguriye kino kiganiro na SPS Caritas Kabanyana akaba yamfashije kwegeranya amajwi turabahaye ikaze wibadiki biva ku bantu babarimye batagomera neza amazi amazi agaca agenda ari menshi agaca hejuru akaza konona amabarabara yo ngaha kandi bituma n'amazu yacu aduhaba twagwa wibaza iki umwuzure wo ngaha wama wateye uva ku miserege mito duvize ku mirima ngaha y'imiceri ku mazi azana n'aha mu rugunga ni ukuvuga mu haboneka ko ata mazi mu mirongo icyenda. inani inani n'icyenda je nabona baragira umuserege bakawusibura no ngaha isoko y'inkikiri ngaha ah, nta muntu n'umwe amazi yasesa ngaha anya ko babakoze mm, uh, kajeke kwaba rufise inkombe no nta nkombe rugifise ubunya kajeke ntigisibugwa nico gituma catera haruguru y'imirima yibarabara imirima yacu ikononekara wibaza iki uyu mwuzure ntabwo ari uyu munsi gusa je kuva nkiri umwana kuko je mvuka hoho n'imihana izosaba wibaza iki gahe gihanga kubera tubona umwuzure w'amazi w'akajeke baragereje abahingagura ibigomera biva kubera aho rwazananye isoko ya kera ntibigeze bayitegura kuva kera barebe nkene rugomba rusatura eh, imiferege rusatura rwinjira kuva kera ubu ku barakora ariko iyo mu masoko yagwa haruzanana ntibigeze baruha inkingi nta nkingi bigeze baruha mugaca eh, bahutira abanyagihanga abanyagihugu ngo ngo bimbya aha ngo bageze amazi aha oya wibaza iki twebwe icyo twibaza kuri uru ruzi rwa kageke iyo hari muki umengana akagende gatoya ariko hamaze kuba mu rushana haza amazi menshi ava ruguru ibubanza mu misozi rugaca ruba rwinshi rugasendanisha cyane rumaze gushyika ino mu kiyaya rero ruca rubomora bwa bufurege bwose rugaca ruca aho rushaka ubu rero twagize n'imana mbi aha hari bizi ngaha ku ibarabara ku itepe ryashyikiramwo imiserege yose izana amazi yakura mu kinwanuma rwasabye rugaca rwisuka mwa none sojeya aho ikoreye ibarabara iyo bizi barayibomoye wibaza iki aho turira mu gutera biva ku bantu umwete uba muke kuko umuci bararugaya tubaba barunyaranira bari amashu abarima itomati imirima mishashi biri kurubuka bagaca bakoresha kuvuga ati duce ubu buserege ubwo buserege rero bikaca biva kubera iki batagubakiye batagubakiye rero kugira ngo iyo ariko ararondera amazi umuserege we wubakiye akaca asanga ruje rurasitanya ruzana umucanga wibaza iki jewe niko natembera igihanga mbona kabisa uruzi ruteye isoni mu nzuzi zose mbona nk'uko biri nk'uko tubibona jewe nkarabinobara jose soje yari kira ko arigenda igihanga naryo nyene izohava ripfa hamwe leta itogira umugambi kugira ngo ifate imvo kugira ngo irekure amazi abandanye wibaza iki umwuzure ngaha uva kubera akaje kaho nko guca imiserege itwara amazi ifise inzira yazo kugira hakingigwe imyuzure ishobora kubomora amazu igihe atagikozwe kugira ngo bigende neza muri gihanga tugira umutekano atamwuzure twitega ni uko bakora imigende nk'ijya bakoze mu mapuruderi amazi akagenda neza wibaza iki rero igicokorwa ni uko ni uko bafata bagaca imiserege itwara amazi kugira ngo bakigiye n'ibarabara bigaca bituma amazi acagira gutashya dengera ni ukuvuga n'ubu nubwo bari ko barakora yego ni byiza no kwifasha ibi ni ukwifasha gatoya ariko n'ibi akamaro ni gato cyane kuko ntibizoramba ibi nta myaka ibiri bizomara mbere birashobora no kutamara umwaka kuko urabye aha honyine amazi ahaciye kw'imvura ya mbere ugaca ubona ingene hamaze kuba ubu nyine hataranahera kandi n'imvura itaragwa n'amezi atatu uca ubona ko hazocika n'ingoga cyane n'ingoga cokogwa nuko botangura kwasibura akajeke bakarugeza ruguru hanyuma rukagenda uko rwahora rugenda kera baratiyura imashini zahora zitiyura zikaduga zigashikira ruguru kujya kabiri eh bakaruhinda wibaza iki bewe ico mbona cokogwa nuko leta yokwiyungunganya bagasubira bagahera umuserege hariya kujya gatatu iyo batanguye guta inzira bagasibura na gushyika epfo mu rukobo ndabona ko bamaze gusibura umufurege kera hariho porofondere nk'imetero zitatu uvuye uvuye irusi twebwe tukiri abana twaratibuka tugakorokera mu kiraro mm. none ubu umucanga uramaze kuduga ni ukuvuga ko ruje ruca rusabagira rugaca ruja ruja konona ibintu wibaza iki okorwa yuko bohagomoroza nyene bagaca bafata neza barabara ry'uruzi kugira rugume rurengana bobomora aho hantu bagomeje ko imashini nizo zahakoze abo muri komine gihanga benshi ntibahazi kuko ni ruguru mu ntara ya bubanza ruguru y'ibigazi yuko ntisezerana wibaza iki co nibahere ku isoko ya kajeke barahazi n'abarundi tuvuka mu Burundi barahizi bahere nk'ikira yose ya kajeke ayizana bayubakira nakuvuga ngo bigomera eh, barwubakire kandi ari abahinga ba none wibaza iki cyico mbona cokogwa boraba iyo ruzanana amasoko yago bakaruha inzira nziza bakagwubakira kugira ngo n'aba banyweshe mu miceri bagubakire bubake imifurege iziraza kunywesha amazi nka kuriya bagize kuryaninga cyangwa hariya mu mapuruderi urabona ko baruhaye imifurege banywesha hayama bakugara kuko kubera bibandanya bibuka n'imiduga n'amayaga bareka akogwa n'imiduga izava itarengana bizava bibomoka usanga nitwo turisamburira ko leta usanga nitwo tubagenza gute two turaca mu mwibenga aho umunyagihugu kugira ngo aje bukabarira ku muti bagatanga amafaranga mbako biteye isoni kubera amazi menshi wibaza iki batangure kuva iva bayubakira ego cyane baba bakoze n'ibiraro kera bindaraye byahe duhe nk'uduro sari iwacu aho mvuka urabona nk'ubu tugiye kwicwa n'inzara imirima yaratwawe ibigori biratwagwa inkore ziratwagwa arizo zatugirira kirumara mu rugo ino igihanga akaba ari ngaha ikiganiro wibaziki kirangiriye shimire imwe mwese mwateze abiri shimire n'abanyagihugu muri komine gihanga intara ya bubanza bagize icyo bashikiriza kuri mikoro ya mugenzi wacu space caritas kabanyana onera muco nabateguriye kino kiganiro ndabasezeye naho ubutaha jewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki